Artık şekersiz içmeye başladım kahveyi Çok düşünüp az konuşuyorum babam gibi Yok hayır hiçbiri seninle alakalı değil Halin hatrın nasıl diye sordun ondan benim. Şimdi adın parkenin üstünde çamurdan iz Muhtemelen şu an beni arıyordur polis Seni öldürdüm içimde haberin oldu Bir kitaba sarılı buluyorum seni Mesela geçen radyoda çaldım Bu aralar karşılaşıyoruz hayırdır Telefonu kapamadım birkaç zaman Dedim belki bir ara ararsın Tüm kalelerimin zaptı olan kadın aramadı Debiliyorsam kaldıran olma Bir kere bıraktıysam benimden tutma daha Sanki yaşım ellilere dayanıyor gibi Şimdilik sadece bu bozuyor moralimi Devriliyorsam bir kere bıraktıysam Elimden tutma daha Sanki yaşım ellilere dayanıyor gibi Şimdilik sadece bu Bozuyor moralimi bir kitaba sarılı buluyorum seni Mesela geçen radyoda çaldın bu aralar karşılaşıyoruz hayırdır Telefonu kapamadım birkaç zaman Dedim belki bir ara ararsın Tüm kalelerimin zaptı olan kadın Aramadı Devriliyorsa Nerede bıraktıysan elimden tutma daha Sanki yaşım ellilere dayanıyor gibi Şimdilik sadece bu bozuyor moralimi Devriliyorsam kaldıran olma bir kere sen elimden tutma daha Sanki yaşım ellilere dayanıyor gibi Şimdilik sadece bu bozuyor moral